บุ๊กทูหกสิบสามชัสตูเซการตั้งคำถามสอง سوال کردن دو ดิฉันมีงานอดิเรก من یک سرگرمی دارم ดิฉันเล่นเทนนิส من تنیس بازی می کنم สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ زمین تنیس کجاست คุณมีงานอดิเรกไหม آیا تو یک سرگرمی داری؟ ดิฉันเล่นฟุตบอล من فوتبال بازی می کنم สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ زمین فوتبال کجاست؟ ดิฉันเจ็บแขน دستم درد می کند ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย دست و پایم هم درد می کند มีคุณหมออยู่ไหมคะ یک دکتر کجاست؟ ดิฉันมีรถ من یک خودرو دارم ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย من یک موتورسیکلت هم دارم ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ پارکینگ کجاست؟ ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ من یک پلیور دارم ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย من یک کاپشن و یک شلوار جین نیز دارم เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ ماشین لباسشویی کجاست؟ ดิฉันมีจาน من یک بشقاب دارم ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน من یک کارد، یک چنگال و یک قاشق دارم เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ نمک و فلفل کجاست؟